al crescas arbai areoi. Ciù la tero pli verdigias. Lau studaggio, la quanto de arboi sur la tero crescas. Malgrau amplexais en arbigoi en la tropicoi. Aliai esploristoi restas scepticai pritiu esploro. En la centro de la disputo staras la demando. Chiam arbaro estas arbaro. Ciu nia planedo pli verdigas au ne? Tiu demando estas arde discutata en la scienzo. Usona studajo nun subtenas tiun pozicion, ciu consideras la covrigion per arboi sur nia planedo, sur bona voio. Esploristoi de la Universitato de Marilando en Usono rapportas che la terra gainas arbain areoin, kai che sen arbai regionoi shurumpas. La teamo analise priugis satellitain bildoin el la iaro 1982 gis 2016, cae analisis la shangioin en la covrigio de ter grundo. Tion ili dividis en tri categorioin sen plantae grundoi, sur cresco per malongai plantoi, cae sur cresco per arboi, alt nombris la vegetajoi cun altezzo de pli ol quin metroi. Cetio la esploristoi constatis che la covrigio per arboi en la observita periodo, malgrau la sen arbigo, pli grandigis, precipe en la tropicae zonoi je pli ol sep procentoi. Concrete tio estas du como 24 milionoi da quattratae kilometroi, kiui aldonigis precipe per alcrescoi en subarcticae, subtropicae, cae moderai zonoi. La procentajo de sen arbae areoi, lautio, malgrandigis ie proximum unu comodec ses milionoi da quadratai kilometroi, precipe en la agriculture exploatatai regionoi de Asio. La sciencistoi substrecas, che sur cresco per arboi ne esta sinonima cun arbaroi. Tiai esploroi permessas precipe fari eldiroin pri la quanto de la covrigio de ter grundo sed ne prities qualito. Generale, la geografoi en Marilando observis grandain regionain differenzoin. Tiel la sur per arboi pli grandigis, precipe en la montaroi, dumgi mal grandigis en secai, au duon secai regionoi, exemple en Australio, Cinio, au en la sud-occidento de Usono la plei grandai perdoi de surcresco per arboi montrigis lautio en Sud-Americo. En Brasilo shrumpis tiu areo je 38.000 mil quadratai kilometroi au je 8%. En Argentino je 103.000 mil quadratai kilometroi au je 25% en Paraguayo je septec nau mil kilometroi au je tridec quar procentoi. Tie la arboi devis cedi precipe favore al agrai campoi. En aliae regionoi, kiel exemple en la occidento de Usono, insectoi, pruligiadoi de arbaroi, ondoi de varmego, caise quetsoi, causis la malcrescon set en tutte la alcresco de arboi pligrandigas en la norda hemisfero, dum gis hurumpas en la suda hemisfero. La esploristoi crome accentas che la shangioi de la covrigio de tergrundo estas causitai je sestec procentoi recte de homai activezoi, cae je quartec procentoi je mal rectai influoi, ciel de la climata changio tiu rilate ili substrecas, che iliai resultoi ne simple signifas che la planedo pliverdigas, set che tiui resultoi montras modifitan exploatadon de ter grundo per la homoi.